Bugünkü xütbəmizdə inşallah küfürlə bağlı olacaq, yəni inkarçılıqla və onların aqibəti haqqında, yəni bu insanları necə bir aqibət gözləyir, onların sifətləri nədir? Allah Teala Quran-ı Kərimdə çox yerdə onlardan bəhs edir. Və Əl-İmran surəsinin 85-ci ayəsindən də başlayır ta 91-92-ci ayəsinə qədər belə insanların və onların aqibətimizdə bəhs edir ki, onlar necə bir məxluqdurlar. Çünki hamı e, dindirsən mən müsəlmanam deyir. Ancaq danışıqları, söylədiyi sözlər başdan və inkardan ibarətdir. Nə Allahın kitabını qəbul edirlər, nə Peyğəmbərimizin söylədiklərini, o xeyirli yolunu qəbul edirlər. Bu da inkardır. İnkar da insanı küfrə və kafirliyə aparıb çıxardır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Əl-İmran surəsinin 86-cı ayəsində buyurur ki, iman etdikdən və Peyğəmbərin haqq olduğu e, görsəndikdən və özlərinə dəlil gəldikdən sonra küfrə düşən bir qövmü Allah necə hidayətə çatdırar? və Allah zalimları, zalimlar qrupunu hidayətə çatdırmaz deyə buyurmaqdadır. Yəni, e, Peyğəmbər s.ə.v-in özlərinə gətirdiklərinin doğruluğuna dair e, höccətlər ortalığa çıxdıqdan sonra qoyulubdur və durum açıqca bəyan edildikdən sonra şirkin qaranlığına, cəhalətin, zəlalətin qaranlığa düşən e, əlbəttə ki, bir qrupu e, belə insanlar hidayəti əlbəttə korluqla qarşıladığından dolayı Allah təala bunları necə hidayətə qovuşdura bilər deyə buyurmaqdadır. Həqiqətən də belənçidir. Yəni bu insanlar bir e, Allahın hökmü söyləyirsən, onu qəbul etmək istəmirlər. Bir haqqı çatdırsan, yəni bunların əlbəttə ki, e, kordular və e, qəlbədəki möhürlüdür. Və bəs buna görə də Allah təala buyurur ki, Allah zalımlar qrupunu hidayətə çatdırmaz. Çünki bunlar bu əməllərin özlərinə zülm edirlər, şirkə düşürlər. Ə, e, olmayan sözləri söyləyərək ə, e, zalimdirlər ki, Allah da bunları əlbəttə ki, hidayətə ə, e, qovuşdurmaz. Və bunlar haqqında Allah Taala arxasınca buyurur ki, Allah buyurur ki, Allahın bunların cəzası Allahın və yaratmış olduğu mələklərin və insanların lənəti onların üzərinə olsun deyə əbədiyən bir lənət içərisində deyə bilmədədir. Yəni bu insanlar belə sözləri ilə əlbəttə ki, lənətə düçar olurlar. Və onlardan əzab bir an belə əks edilməz və onlara Allah rəhmət nəzəriyyəndə baxmaz. Ancaq şübhəsiz ki, Allah Teala burada yol da qoyur bizə. Yəni Allahın rəhmətindən bir çox ki, Allah insanları tövbəyə çağırır. Yəni etdiyi o küfrünə baxmayaraq etdiyi əməllərə baxmayaraq Allah deyir, tövbə edin və islah olunur. Arxasınca Allah təala buyurur ki, tövbə edib ancaq bundan sonra tövbə edib islah edənlər müstəsna. Doğrusu Allah Qafurdur, Allah rəhm rəhmlidir buyurmaqdır. Bu da ki, əlbəttə Allahın yaratmış olduğu insanlarla bir lütfüdür. Əlbəttə ki, bir e, rəhmidir. Necə e, e, İbn Abbas radiyallahu anhumadan e, rəvat edilir ki, bir gün e, e, Ənsarlardan birisi müsəlman olmuşdu, sonra isə e, dinindən çıxmışdı. Sonra bu adam e, öz e, ümmə qövmlərinə xəbər yollayaraq gedin Allah Rasuluna sallallahu xəbər yollayır. Əgər mən dönərəmsə, tövbə edərəmsə Allah mənim tövbəmi qəbul edərmi? deyə xəbər yollayır və Allah Təala bu ayə nazil etdiyi zaman onun yaxınlarına, yəni qardaşından e, qardaşı ona bir adam yollayaraq həmən gəlsin tövbə etsin və Allah tövbələr qəbul edən deyə söylədi. Bu adam da Haris e, bin Süveyd idi, Ənsar tayfalarından idi. Və o həmin adama sən daha doğru sözlüsən, ancaq and olsun Allah ki, Allah rəsulundan daha doğrudur, daha doğru sözlüdür. Allah isə bunların üçündən daha doğrusudur deyə buyurdu. Və əlbəttə ki, dönüb müsəlman oldu, özü də gözəl müsəlmanlardan əlbəttə ki, e, birisi oldu. Burada Allah Teala buyurur ki, onların üzərinə lənətdir. Yəni Allah lənət edər, mələklər lənət edər, insanlar lənət edər. Yəni bu inkarçıları. Çünki Allah Teala digər ayəsində buyurur ki, hər ümmət e, cəhənnəmə girdikdə, girdiyi zaman yoldaşlarına lənət edəcəkdir. Araf 38. Hansı ki o insanlar onları e, cəhalətə, zəlalətə aparmışdı və onlar onlara lənət oxuyacaqdır. Digər bir ayət kəlməsində, Ənkabut 25-ci ayət. Sonra qiyamət günü isə bəziniz bəzinizi tanımayacaqsınız. Kiminiz də kiminizə lənət edəcəksiniz deyə buyurmaqdadır. Və bütün bunlar açıqca ə, e, meydana çıxmaqdadır. Bu insanlar Allah və onun rəsulunu kənara qoyaraq kimə uyarsa, kimin arxasınca gedərsə, əlbəttə ki, qiyamətdə onlar birlikdə olacaqdır. Çünki onun özü də lənətlidir. Çünki Allah tabi olasıdır bir Peyğəmbər bizə göndərib. Peyğəmbər sələrindən söhbət gedəndə bu insanlar elə insanlar var ki, qulaqlarını tuturlar. Nə onun dediklərini qəbul edirlər, nə ki Allahın kəlamını. Və həmçinin Allah Teala buyurur ki, e, iman etdikdən sonra küfrə düşüb də küfürlərini artıranların tövbələri qəbul edilməz. Məhz onlar satqınların ta özləridir deyə bilməkdədir. Və bu da onu göstərir ki, həmin bu insanlara deyəndə, haqqı çatdıranda bunlar daha da qəzəblənirlər. Bunu biz görməkdəyik. Küfürlərini artırırlar. Çünki onlar xəstədirlər və Allah da buyurur ki, bunlar haqqında buyurur ki, e, belə insanlar Allah tövbələrini də qəbul etməz. Çünki bunların yəni, e, Allaha, Allahın bunların tövbələrinə ehtiyacı yoxdur. Tövbələr kim əlbəttə dönərsə, kim əlbəttə ki, haqqı axtararsa, məhz Allah onlara ə, e, tövbə, tövbələrini qəbul edər. Və arxasınca Allah Teala yenə 91-ci ayəsində buyurur ki, doğrusu küfrə düşüb də kafir olaq ölənlər yer üzü doğrusu qızılları olsa belə ona fidyə verəcək olsalar, yenə də heç birindən bu fidyələr qəbul edilməz. Onlar üçün əlin bir azab vardır və onlar onların e, heç e, bir yardımçılar da yoxdur deyə bilməkdədir. Yəni bu insanlar ki, belə küfrü ilə davamlı olaraq yaşayarlarsa və belə də ölərsə, Onların heç birindən bir yaxşılıq qəbul edilməz. Çünki elə insanlar var ki, deyir, mən namaz qılmasam da, oruç tutmasam da inkar edir, mən yaxşı salih işlər görürəm. Müslümansılıqdan sayırlar. Ancaq Allah təala buyurur ki, yer dolusu boyda onların qızılları olsa onu dağıtsalar, bunlardan əsla bu fidyə qəbul olunmaz. Ona heç bir fayda verməz. Yəni bu insanlar özləri özlərini aldadırlar. Və yaxşı da, baxın bu insanların E, eləsi də vardı ki, ölüm əsnası çatanda başlayır tövbə etməyə. Axı artıq düşür, can verir, tövbə edir. Gör ki, iş o işlərdən deyil. Belə tövbəni də Allah qəbul etməz. Çünki ayət kəlmə bizə həmişə biz onu oxuyuruq ki, "Ya yuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illa və entum muslimun." Bu bizim üçün bir sübut deyilmi ki, ey iman gətirən Allahdan qorxun və öləndə can verəndə müsəlman olacağınız. Yəni bunu bilən müsəlman bilir ki, ölüm gizli bir Allahın hökmüdür. Hər insan an ölə bilər. Ona görə həmən tövbə edib dönməlidir. Artıq buraxmamalı ki, bir 50 ildən və ya 70 ildən sonra mən tövbə edəcəm. Artıq elə tövbədə fayda verməz. Çünki biz hər an ölə bilərik. Ancaq iş, işdən keçdikdən sonra, yatağa düşdükdən sonra, bir-iki gün vaxt qalanda tövbə etsən də Allah tövbəni qəbul etməz. Çünki Fironun tövbəsi elə o cür idi. Vatanda mən müsəlmanam dedi, ancaq Allah sən müsəlman deyirsən, rədd etdi, yəni sən müfsidsən deyə buyurdu. Necə Allah təala bu haqqda ə, e, buyurur belə insanlar haqqında. Nisa 18. Bütün pislikləri işlədib də dururkən ölüm gəlib çatdığı zaman indi mən gerçəkdən tövbə etdim deyənlərin tövbəsi qəbul olunmaz deyə buyurmaqdadır. Və ona görə də Allah təala buyurur ki, bunlar bunların tövbəsi qəbul olunmaz, onlar azmışların ta özləridir. Yəni deyə buyurur. Yəni, ən sapıq insan ölməz bunlardır. Və Allah Teala bu 91-ci ayəsində deyir, yəni küfür üzrə ölən kimsələrin heç birinin xeyri qəbul edilməz. Allah yaxşı, yaxınlıq etmək üçün hər hansı bir vasitə olaraq ə, e, görüb də yer üzəri ə, e, doğusu belə qızıl bayaq söylədiyim ki, paylaşsalar belə hətta onlardan bir fidyə qəbul edilməz. Bunun da e, sübutu bir hədisdə ə, e, Allah Resulullah s.ə.vədən soruşurlar. Ey Allahın Resulü, Abdullah ibn Rudan müsafirləri yedizdirir, həmçinin əsirləri azad edir, yemək yedizdirir. Bunlar ona fayda verməyəcəkmi deyə soruşduğu zaman və Rasulullah s.ə.v buyurdu ki, xeyr. Çünki ömründə bircə dəfə olsun belə Allahım qiyamət gündə xətən bağışlı deyə demədi. Yəni Allahdan bağışlamaq istəmədi. Yəni bunun etdiyi bu yaxşılar, yaxşılıqlar ona heç bir fayda verməyəcəyini bəyan etməkdədir. Necə digər ayət kəlmə buna dəlildir. Bəqara surəsi 123-cü ayəsində buyurur ki, kimsədən bədəl qəbul olunmaz, şəfaəti fayda e, şəfaətdən e, deməli fayda verməz deyə buyurmaqdadır. Digər ayət-kərimədə Allah Taala buyurur ki, Maide 36 Həqiqətən də yer üzündəki bütün şeylər və onların bir qatı daha kafirlərin olsa belə qiyamət günündə əzabdan qurtulmaq üçün onu e, fidyə olaraq versələr, onlardan qəbul olunmaz və onları onlara əlin bir əzab vardır deyə buyurmaqdadır. Yəni bütün bunlar bu ayələr, bu hədislər açıqca bizə bəyan edir ki, insan artıq belə küfründən dönsün. Dönsün və iman gətirsin, tövbə etsin. Yəni özünün o yanlış əqidəsi də, inancı da e, əlbəttə ona fayda verməyəcəyini bəyan edir. Necə İmam Əhməd e, rəhmətullah aleyhi Ənəs ibn Malikdən radiyallahu anhudan e, o da Allah Resulundan sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet edir ki, cənnət əhlindən bir adam E, gətirilir və Allah Taala ona ey Adəm evladı, cənnətdəki evin necədir? deyə soruşur. Və o adamda ya Rəbbi, vallahi evlərin ən xeyirlisidir. Və Allah Taala ona istə və dilə sənə verilsin deyəcəkdir. Və bu adam da o şəhidliyin dərəcəsini, fəzilətini bildiyi üçün Ya Rəbbi, məni təkrar dünyaya 10 kərəm göndər, sənin uğruna şəhid olum deyə söyləyəcəkdir və bundan başqa səndən heç nə istəməm deyir. Və cəhənnəm əhlindən isə digər bir adamı e, gətirər və Allah Taala ondan soruşar. Bu cəhənnəmdəki evin necədir? Yəni yerin necədir? O da ya Rəbbi, yerlərin ən pisidir. Cəhənnəm zalovdur. Və Allah ondan soruşacaq, sən, sənin dünya böyüklüyü qədər Kızılın var dövlətin olsaydı, onu bu ateşten kurtarmak için vererdin mi, fidye vererdin mi deyir. O da elbette ya Rabbi vererdi. Ki bu cehennemden kurtulun. Allah ise ona ben sana dünyada daha bundan hasanlığını, daha kolayını verdim. Kelmeyi tövbedi. Sen yalancısın diyecektir. Bak götürün o cehenneme. Yani bu Allah bize daha hasan bir şey koyuyor. Ve kıyamette de ki elbette yine kadar ki böyük bir peşmançılığa düşməmək üçün hər, hər bir insan belə bir cəhalətdən dönməlidir. Və Allah bunun üzərinə belə buyurur ki, onlar üçün əlin bir azab vardır. Onların heç bir yardımçısı da yoxdur. Onların e, onları Allahın əzabından e, qurtaracaq bir köməkçisi də yoxdur deyə buyurmaqdadır. Necə bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh anladır ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, qiyamət günündə əməllər hamısı gələcək. Namaz, Ya Rəbbi, mən namazam. Allah tala sən xeyir üzrəsən deyə buyuracaqdır. Oruc da gələcəkdir. Zəkat da gələcəkdir. Bütün əməllər bu cürünə hamısı gələcəkdir. Allah hamısını siz xeyir üzrəsiz deyə buyuracaqdır. Sonra isə İslam gələcək. Ya Rabbi, sən salamsan, mən də İslamam. Allah tala e, İslama da sən həqiqətən xeyir üzrəsən. Bugün mən səninlə alacam və səninlə verəcəm. Yəni, İslam Allahın göndərdiyi prinsip üzrə. inanç Allah arasını gösterdiği o üzere. Bu da onu gösterir ki her bir Müslüman çalışıp bundan sonra nece Allah'ın kitabına ve peygamberine tabi olması lazımdır. Yanlış inançlar, yanlış egideler onları elbette fayda vermeyecek. Çünkü Allah Teala ayet gelmesinde buyurur ki 85. ayetinde bu kim İslam'dan başka bir din aktararsa, ararsa ondan asla bu din kabul edilmez. Ve ahirette de husrana, husrana uğrayanlardan olacaktır. Yani Allah burada bize beyan edir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Yani Allah'ın gönderdiği risalettan başka bir risalet yoktur. Kim başka bir dini aktarasa, inancı giderse onlar en ziyankar insanlar olacaktır. Necə digər ayət kəlməsi buna sübutdur. Allah indində haqq din İslamdır. Əl-İmran 19-cu ayə. Digər bir ayət kəlmə ki, Allah təala buyurur ki, Maidə 3-cü: "Və raditu e, lakumul islama dinan." Mən sizin üçün e, din olaraq İslamı bəyəndim deyə Allah buyurur. Bu da onu göstərir ki, əlbəttə ki, hər bir insan bu kitaba tabe olması lazımdır. Bu İslamı yaşaması lazımdır. Və Allah Resulü sallallahu peyğəmbərlərinin sonuncusudur. Və Allahın sallallahu da qiyamətə qədər onun üzərinə olsun. O hər hansı bir əsrdə olursa olsun, yəni Hər bir əsrin imamıdır, başçısıdır, rəsuludur, müəllimidir, örnəqidir. Bütün peyğəmbərlər də onun arxasında meyirci gedəndə Beytül Məqdisdə namaza durdu. Onlara imamlıq etdi. Və qiyamət gündə də məhz onun əməllər ortalığa çıxanda şəfayəti, e, əlbəttə ki, onun şəfayətindən biz istifadə edəcəyik. Ona görə də ağıllı insan bu Peyğəmbərə tabi olması lazımdır. Onu qoyub başqalarının arxasınız getməməlidir. Allah Taala bizi küfrdən, inkardan uzaq eləsin. Allah Taala bizi e, küfr əhlinin şərrindən, zalimlərin şərrindən qorusun. Allah da cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Və məslimizi qardaşlarımız fitnələrdən, fitnələrdən qorusun. Allah Taala bağlı qapılarımızı açsın. Allah kimin nə xəstəsə ona şəfa versin. Kimin nə çətinliyi varsa Allah ona asanlığa çıxarsın. Və öləndə də şəhədən la ilahe illallah deyə bilənlərdən etsin. Və Allah bizi qiyamət günündə bir arada cənnətə bərqərar etsin. Mən keçən cümə e, dəstəmaz haqqında xütbə verdim. Orada ayədə toxundum əlləri dirsəklərə qədər yuma haqqında, ancaq hədisdə yadından çıxdı. Elə qardaşlar təzə gəlib bilmir də, yəni çoxdan gələn qardaşlar bilir. Yəni fikirləşər ki, elə e, əl yolsa bəsdir, xeyr. Yəni o mən unutdum, yəni bunu xatırlamağımız lazımdır. Allah hamımızdan razı olsun.